บุ๊กทูหก шесть อ่านและเขียน читать и писать ผมอ่าน я читаю ผมอ่านจดหมาย я читаю литеру ผมอ่านคำศัพท์ я читаю слово ผมอ่านประโยค я читаю сказ ผมอ่านจดหมาย я читаю лист ผมอ่านหนังสือ я читаю книгу ผมอ่าน я читаю คุณอ่าน ты читаешь เขาอ่าน он читає ผมเขียน я пишу ผมเขียนจดหมาย я пишу литеру ผมเขียนคำศัพท์ я пишу слово ผมเขียนประโยค я пишу сказ ผมเขียนจดหมาย я пишу лист ผมเขียนหนังสือ я пишу книгу ผมเขียน я пишу คุณเขียน ты пишешь เขาเขียน он пиша